Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Vaqif va uning munosabatli masalalar. 1273-savol. Vaqif degan nima? Javob. Vaqif ئىگدارچىلىقنىڭ مەلۇم bir qismini ياخشىلىق يوللىرىدىن مۇئەييەن bir تەرەپكە ئۇنىڭ پايدىسىدىن مەنپەئەتلىنىشى ئۈچۈن ئاتىۋېتىش دېگەنلىك بولۇپ savobi üzülməydiğən sədəqə cariyə əməllərdən biridir. Vaqf qilishning şərti. 1274-cü sual. Vaqf qilishning şərti nima? Cavab. Vaqf qilishning şərti tövəndikcə. 1. Vaqf qilğuvchining balog'at yeshiga yetgan bo'lishi. 2. Vaqf qilğuvchining aqli joyida bo'lishi. Üçüncü, vaqf qilg'uvchining vaqfini o'z ixtiyori bilan qilishi. To'rtinchi, vaqf qilg'uvchining vaqf qiladigan narsaga ega bo'lishi. Beshinchi, vaqf qilmoqchi bo'lgan narsaning muayyan bo'lishi. Oltinchi, vaqf sabablik haq egasiga yoki varislarga ziyon yetmasligi. Yettinchi, harom narsani vaqf qilmaslik yoki harom ish qiladigan o'ringa vaqf qilmaslik. Masalan, haroq yoki cho'shqaga o'xshash harom narsalarni vaqf qilganga yoki qavoqxonaga tang'izxonaga yoki dinsizlikni axloqsizlikni tashviq qiladigan o'rinlarga bir narsa vaqf qilganga o'xshash vaqfning turlari ming ikki yuz yetmish beshinchi savol qancha turlik vaqf bor javob vaqf ikki turlik bo'lib biri xayriyat vaqfisi yana biri avlod vaqfisidir ming ikki yuz yetmish oltinchi savol xayriyat vaqfisi degan nima javob xayriyat vaqfisi mujohidlarning ilm tahsil qilg'uvchilarning yo'lda qolgan muhojirlarning feqirlarning manfaatlanishi uchun yoki masjid maktab madrasa doktorxona ko'rik silish yo'l yasash quduq qazishga o'xshagan umum xalq manfaatlanadigan yaxshi ishlar uchun atab qilingan vaqfidir 1277 ikki yuz yetmish yettinchi savol avlod vaqfisi degan nima javob avlod vaqfisi vaqf qo'g'uvchining o'z farzandlari va farzandlarining farzandlari foydalanish uchun otayotgan vaqfisi bo'lib bu xildagi vaqfidan foydalanish vaqf qilg'uvchining urug' avlodi bilanla cheklanadi vaqf qilishning foydasi va fazilati ming ikki yuz yetmish sakkizinchi savol vaqf qilishning qandoq foydasi bor javob vaqfning foydasi nihoyat ko'p bo'lib ular tuvanligicha birinchi birovning qilib qo'ygan vaqfisidan kishilar manfaatlanadi nurg'ulg'an ehtiyoj egilri musofirlar ojiz o'ruqlar yetim yesirlar ilm tahsil qilish yo'lidagi kishilar shu vaqiflarning yardım bilan hojatlarini qomdaydi masalan ajdodlarimiz o'tmishlarda borgan ba'zi joylarda shu zamonlarga nisbatan hashamatli binolarni setib olib alloh yo'lida vaqf qilib qo'yganlikdan ona vatandan pokiston va saudiya arabiston qatorliq mamlakatlarga chiqqan hojilar bu mamlakatlarda turib qolgan yo'qsul uyg'urlar va ilm tahsil qilish yo'lidagi toliblar bu vaqf binolardan foydalanganga o'xshash ikkinchi Vaqflar umumga manfaatlik bo'lgan nurg'unlagan yaxshi ishlarga turtki bo'lib kelmoqda. Masalan, islom mamlakatlarida nurg'unlagan maktab, madrasalar, doktorxonalar, kutubxonalar, masjidlar, darul aytamlar, Пекір оқуғычыларының дәрістік құраллары вә киім кечек, әтті емек ішмәклері вәқіплерден тәмін етіледі. Мұсылмалар әзелден вәқіпшілерге ko'ngil bo'lib kelmoqda. Islom mamlakatlarida mol mulkning hammasini yoki bir qismini Alloh yo'lida yaxshilik yo'llariga vaqf qilib o'tganlar nihoyat ko'p. Masalan, podshoh Faysal vaqfi islomga xizmat qiluvchilarga har yili ma'lum miqdorda mukofot tarqitib kelmoqda. Dunyoda mol mulkini xayriyat ishlariga atab vaqf qilib o'tganlar musulmonlarni emas, balki g'arb dunyosida insoniyat tuyg'usi bilan mol mulkini insoniyatga foydali bo'lgan ishlar uchun vaqf qilib o'tganlar ko'p. Nobel mukofoti buning misoli. 1279 savol vaqf qilishning qandoq fazilati bor? Javob. Vaqf qilish sadaqa jariya, savobi uzilmasdan davom qilib turadigan sadaqaning o'zidir. Vaqf qiluvchining qilgan vaqfisidan kishilar foydalangan muddatgacha savobi uningga yetib turadi. 1280 savol vaqfning shartlari bo'lamdi? Javob. Har qandoq bir narsani vaqf qiluvchi, uningdan foydalanish qandaq kishilar uchun yo'lliq bo'ladiganligini belgilab ba'zi shartlarni qayd qiladi bu shartlarmi vaqtning taqozosiga va islom shariatining ro'yiga uyg'un kelish sharti bilan kuchga ega qilinadi aksi holda amal qilinmaydi shuningdek vaqfini xolisi o'zi yoki varislari sota oladiganligini yoki vaqfini davomlashtirishdan yenib ololadiganligi shart qilsa bundoq shart e'tiborga ilinmaydi saudiya arabistondagi uyg'ur vaqfilari uyg'urlar azaldan mard sehi, qo'li kam millat bo'lib, bu xususda boshqa millatlarga ulgi yortib kelgan. Uyg'urlar avlodlarining g'imini yeyish va ular uchun bir mehnat, bira to'hfa qoldirib ketishni milliy va dini burchi deb biladi. O'tmishlardagi Uyg'urlardan haram safarga atlanganlari, musofirchilikning qattiqligi va hal safarning qiyinligini his qilgandan keyin, keyingi avlodlarining g'imini yeganlikdan ular Makka va Madina shaharlarining өз заманларына nisbatan eng hashamatli binolarni setib elib uyg'ur elidan haramga keladigan keyingi avlodlari uchun vaqf qilib qo'ygan ekan hozir saudiya arabistonining makka va madina shaharlarida uyg'ur elining har qaysi shahar va nohiyalarining nomida vaqf qilingan binolar ko'pdir vaqf binolari bu joyda ribot deb ataladi uyg'urlarning bu joylardagi vaqf binolari qashqar ribot kuchar ribot otish ribot qo'tan ribot qog'iliq ribot shoyar ribat o'chat ribat oqso ribat va kiriya ribat degan nomlar bilan mashhurdir o'tmishdagi uyg'urlarning sehiyligi mardligi va avlodlarining g'imini mas'uliyat mas'uliyatparvarligi turtkisi bilan barliq kelgan bu ribatlar uyg'ur elidagi haj va umr qilish uchun Makka ga keladigan uyg'urlarning birdan bir yetib qopish o'rniga aylangan bu ribatlarning bo'lganligi uchun uyg'ur hojilar yetib qopadigan joyning g'imini qilmaydigan bo'lgan Madina Мунаввар shahridagi Xotan vaqfi Сауда Arabistonining Madina Мунаввар shahridagi Xotan vaqfi 21-asrda qayta silingan tunji vaqf binosi hisoblanadi. Aslida u 1961-yili Uyg'ur elining Xotan viloyatidan kelgan Ibrohim qori Domillamning boshchiligida silingan ribat ekan. Bu ribatqa Madinada yerlashib qolgan xotellik Davlat Niyoz Hajimning o'g'li Abdulloh Davlat mas'ul bo'lgandan keyin u kishi ribatni qayta selib chiqishga bel bog'lab, Saudi Arabistonidagi Uyg'urlarning yordam qilishini so'ragan. Natijada Madinadagi xotel ribat 2005 yili Saudi Arabistonidagi Uyg'urlarning yordami bilan 6 qavatli qilib, yangi zamonga loyiq shaklda qaytadan bino qilingan. Kütüb çıkışıga 2 milyon Saudi Arabistan riyali, təxminən 550 min Amerika dollari ketgan. Makka Mukarrama shahridagi Yaqub Badavlat vaqfi. Buningdan taxminan 150 yil ilgari Uyg'ur elida 14 yil hokimiyat yurgizgan Farg'oniylik Yoqubbek Badavlat Saudiya Arabistonining Makka Mukarrama shahrida Masjidi Haramning yonida Uyg'ur elidan haj va umrga keladiganlarning yetib qopishi uchun vaqt tasdiq qildirgan ekan. keyingi vaqtlarda bu vaqfning o'rnini saqlanib qolgan bo'lib keyincha ma'lum bir sherkat vaqfning o'rniga mehmon kutish selib ma'lum muddat foydalangandan keyin qaytirib berishga kelishib o'rniga hashamatli mehmon kutish solgan 2002 yili haramning atrofini kengaytirish plani bilan bu mehmon kutish yiqitilib tashlanib o'rniga hukumat ko'p miqdorda pul bergan bu vaqfaga mas'ul bo'lganlar Hökumət bəgən məzgür pulunun bir qısımıqa Məkkinin davar küdəydiyə yeridən 6 qəvətlik bir binanı setib ağan. Hazır bu vaqtining biri Uyg'ur, yana biri O'zbek ikki mas'ul bor. Jiddi shahridagi Yaqub Badavlat vaqfi. Yaqub Badavlat Saudiya Arabistonining port shahri Jiddi shahrida shundoq vaqf ta'sis qildirgan ekan. Makka va Madina shaharlarida Uyg'ur elidagi har bir shaharning nomida vaqf binolari bo'lgan bo'lsa-mu, Jiddi shahrida birli Yaqubbek vaqfisidan boshqa birmi vaqf yo'q ekan. Jiddi shahrida yerlashib qolgan Uyg'urlarning peshqadamlaridan Abdulhamid Hojimning aytib berishicha, Jiddi shahridagi Yoqubbek vaqfi o'tmishlarda Uyg'ur elidan hajjiga kelguvchilarning Makka Mukarrama va Madina Munavvar shaharlariga o'tishdan burun panohlanishi uchun to'limo ahamiyatli o'rin tutgan ekan. O'tmishda Jiddi shahridagi Yoqub Badavlat vaqfiga Yangisar Abdullah Buxoriy degan kishi mas'ul ekan. Bu zamonlarda hajjiga keldiganlar asosan paraxut bilan Jiddiga kelib, ondan Makka ga kiradi ekan. Abdullah Buxoriy har yili Jiddi shahridagi dengiz bo'yiga chiqib paraxut bilan kelgan uyg'ur hojilarni kutib olib yoqubbek vaqfisiga tushiradigan uyg'ur elidan chatallarga chiqish yo'li etilgandan keyin bu vaqfiga tushish uchun odam kammaganlikdan uzun zaman parvizsiz tashlanib qilish sababi bilan mazkur vaqt binosi hukumatning vaqflariga qo'shib etilgan ekan yaqinqi yillardan beri uyg'urlar birlashib bu vaqfini hukumatning qo'lidan qaytirib ilishni qaror qilib bu ishning orqasidan mengishgan bo'lib rasmiyat bo'yicha Сауди Арабистанның har qaysi shaharlaridagi uyg'urlar shu kishining vaqfini кайтырып элишне ma'qul ko'rganligini bildirib мәхкәмәдән vakolatnoma chiqarish lozim келәт uyg'urlar o'z orasida biror ittifoqqa иттифакка sababli bu бу amalga oshmagan ekan bu vaqfining o'rniga вакыпның орныга бирләре 4 каватлык бина bo'lib алган булып, 10 елдан кин хөкүмәт вакыпсыга кайтырып берде икән. vaqfning o'rni jiddiy shaharning yer zimini eng qimmat bo'lgan xosikiya degan yerga joylashgan ekan bu vaqfning o'rni hozirgi kunda oz deganda 5 million amerika dollariga yaraydi ekan hozir bu vaqfning o'rniga selingan magazin va oila quruvlaridan kirdigan yillik kirim 500 ming real taxminan 130 ming dollarga yetadi ekan madina munavvar shahridagi qashqar vaqfi madina shahridagi qashqar vaqfi hozir avlod vaqfi sifatida kiraga qo'yilmoqda 2007 yili iyul e oyida biz Madinadagi Xotan vaqfining mas'uli Abdulla Davlat ikkimiz Qashqar vaqfining mas'uli Abdulmajid Sodiq Obodi degan kishi bilan suhbat o'tkazganimizda bu kishi Madinada Qashqar vaqfi deydigan bir vaqfi yo'q. Bu bizning hammachimiz avlodlar uchun otayotgan avlod vaqfi edi degan edi. Abdulla Davlatning aytishicha, Abdulmajid Hojimning bu vaqfining egalari bilan hech qanday urug' tuqqanlik munosabati yo'q ekan. Hazır hech qandaq Uyg'ur bu vaqfidan foydalanmaydi ekan. Madinada Qashqar vaqfiga oid ikki cho'ng bino bo'lib, biriga hozir Abdulmajid Sodiq obodining avlodlari, yana biriga boshqa birisi igdorchilik qilib kelmoqda ekan. Makka Mukarrama shahrida Masjidi Haramga eng yaqin bo'lgan Ajiyat ko'chasining masofiy mahallasida Qashqarlik hojilar tarafidan ta'sis qilingan bir qadimiy vaqt bo'lib, bir qancha yildan beri taqilib qolgan. Makka Mukarrama shahridagi otish ribot Мәккедегі атышлық ұйғырларның пешқадамлардан мәрхум Абдул Әзіз Юнус Хажимның етіп берішче 1930 жылдары Астын атышлық содыгер Абдурахман Таш деген кіші соды ішлері үшін үрімчі тарапқа келіп атқанында Ақсуды бір дәңді хәж сапары үшін тәйярланып атқан күчалық тақвадар bir kishi bilan uchrashib qilib u kishiga man savoblik uchun makkadan bir vaqfa uy ilib qo'yishga bir miqdor pul to'plagan edim Yaşınıb qalğanlığım səbəblik baranmaydığan oxşayman. O pulni sizlarga bersem, uni Məkkədə birər atışlıqı berib qoysalar, onunğa atışlıq acılar üçün birər bina elib qoyğan bolsa deb ötünüb pulni tapşırğan ekan. Abdurrahman Hacimning shu vaqtidagi puliga Makkaning Masfala Masjid mahallasida koni otish ribat setib elingan ekan. 1987 yılı Saudiya Arabistan hükümeti ornuğu yol ve körükçeli zürüriyeti bilen bu ribatını yıkıtıp taşlap onun bedelge 1 milyon Amerika dolardan köprek pul bergen iken. 1988 yılı Mekke'deki Uygurlardan Abdülaziz Hacim bilen Kasımcan Hacim'la başçılığında iyana toplanıp 600 ming riyal, 160 ming dollarga yaqin pul yig'ish qilishgan va uni hukumat bergan pulga qo'shib hozirgi otish ribatini setib olgan ekan 2010 yili bu ribotning o'rni bir shirkatga 18 yillik muddatli foydalanishga berilgan. Shirkat bu ribotning o'rniga 24 qavatlik mehmon kutish selib kelishgan muddat ichida foydalanib bo'lgandan keyin otish vaqtining mas'ullariga qaytarib beradi ekan va hozirmo har yili 1 million 600 ming riyal pul to'lab turadi ekan. Makka Mukarrama shahridagi Xotan ribot. Makka Mukarrama shahridagi Xotan ribot 1904-yillari xotinlik Abduqodir Hojim degan kishi tarafidan vaqf qilingan ekan. Bu ribat ta'sis qilingan vaqtdan boshlab toki 1980-yillarda Uyg'ur elidan chet ellarga chiqish yo'li ochilganiga qadar Makkadagi xotinlik ojiz o'riqlarning yetib qopish o'rni bo'lib kelgan ekan. Uyg'ur elidan hojilar kelishga boshlagandan beri Uyg'ur hojilarning Ramzon va haj mazgillarida birdan-bir yetib qopish o'rniga aylangan. Bu ribatning boshqa Uyg'ur ribatlarga nisbatan eng chong alayliklardan biri оның Мәсҗид Харамга ең яқын болғанлық екен. Мәсҗид Харамны кеңейтіш зөрүриеті сәбәплік Buribad ибад 2004 жылы Сауди Арабистан үкіметі тарапынан йықтып етілген ва бәділіге 7 миллион Сауди Арабистан пулы, тахминан 2 миллионға яқын Америка доллары берілген екен. Хотен Рибатқа айт бұл мәбләғ Мәсҗид Харамның әтрапыда құрылышқа башлаған Jabal Umar şirkatining asidorligiga qo'shib etilgan bo'lib, yaqinda mazkur mablag'ni ishiltib Xotan ribat uchun Makka shahri ichidan yangi bino setyulish tirishchanligi davom qilmoqda ekan. Makkadagi Xotan vaqfining hozirgi mas'uli 1945 yili gomindangchilar tarafidan shahid qilingan inqilobiy shoir Bilal Azizining inisi Shamsiddin Qorajimning cho'ng o'g'li Muhammad Nur degan kishidir. Madina Munavvar shahridagi Keriya vaqfi Буныңдан 100 елдан ko'proq вакыт ilgari Керияның haramga кергән бер сахаватчы Мәдина Мунаввар shahrida keriyaliklarga otab bir vaqt tasis qilgan ekan keyincha bu vaqfini boshquradiganlar olamdan o'tgandan keyin bu vaqf egisiz qolganlikdan hukumat baytulmol hukumat boshquradigan vaqflar qatoriga o'tkazib olgan ekan o'tgan asrning o'ttirlarida hindistondagi o'qishni bitirgan keriya joyliq osmon mavlivi madina munavvar shahriga kelib hukumatga arz sunish orqali ming jafoda bu vaqfini qaytirib olgan va ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yili vafot bo'lguniga qadar o'zi boshqurib Kiriyadan haj va umrga kelganlarni qarishi elib mehmon qilib xizmat qilgan edi. Osmon Mavlivining vafotidan hozirgacha bu vaqtga Kiriya ko'kyarlik Muhammad Qorajimning o'g'li Umar mas'ul bo'lib kelmoqda. Madina Munavvara shahridagi Kiriya vaqfining o'rni shu zamondagi Masjid Nabaviyning yanada bo'lib, 1990-yillari Masjidi Nabaviyni kengaytishda Kiriya vaqfi chekilib ketib, vaqfining o'rniga hukumat ko'p miqdorda pul bergan. Shu vaqtda keriyliklar bu puldan ishiltib, Madina Munavvara shahrining Qurban Nozil ko'chasidan ikki chong bino setib olgan edi. Hozir bu ikki binoga tushadigan keriyaliklar bo'lmaganlikdan bu ikkisi mehmon kutish o'rinida ishiltilib kelinmoqda. Makka Mukarrama shahridagi Keriya vaqfi Keriyalik məşhur alim və mərhum Abdulhayxon Hacimnin otasi Obul Həsən Hacim ötən əsrinin başlarında Məkkə müqərrəmi şəhərinə gəlib Keriyalik hacıların yetib qopuş üçün Məkkənin Məscidi Haramga ən yaqin bo'lgan yerdən 2 qavatlik bir uyni elib vaqf qilgan ekan. Keyincha Məscidi Haramni kengaytirishda bu vaqf uyi chiqilib ketib, hukumat o'rniga ko'p miqdorda pul bergan bo'lib, bu pulni ular Makka atrofida qurilish selayotgan ma'lum bir qurilish shirkatining assidorligiga qo'shgan. Керейліклер 1999 yillarda әсідарлыққа қошқан пұлның пайдасыға Мәккенің Міспілі деген еріден бәш қаватлы кішігерек бір бинаны сетіп алған. Шу вақыттан бері кереялік ажыла шу бинаға түшідіған болған. Мәккедегі керия вақпының азырқы мәсулі, кереялік Тұрсын Ажымның оғлы Мұхаммед Әмін Ажым деген кішідір. Uyghurlar vaqflardan foydalanmaydi. Hozir Uyghurlardan o'z oldiga haj umrga keldiganlarning soni intayin ozib ketganligi Ana vətəndə təşkilləngən məxsus ümək bilən kəgəllərinin ümək tərəbdən təyərlənğən mehmanxanlarga düşkənligi səbəblik ular Məkkə və Mədinə şəhərlərindəki Uyğur vəqfələrindən faydalanmaydı. Bu səbəbdən məzkur vəqfinin hamısı digidək başqa millətlərə kirağa qoyulmaqda. Rəna və onunla münasibətlik məsələlər. 1281-ci sual Rəna degen nəmə? Cavab. Rəna əslisi Ər-Rahn degan arabcha so'zning uyg'ur tilida buzilib qolinishi bo'lib rəhna, go'ri debmi ataladi. Rana qarz egasining qarz og'uchidan qarzini qaytarib elishi kapolatga ega qilish uchun qarzni qaytarib olganga qadar pulga yaraydigan biror narsani tutib turishi deganlikdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda rana haqida tavsiya qilib bundoq degan. Agar sizlar safar ustida bo'lib xat yoza oladigan odamni topolmasanglar, o'chaqda qarz hujjati yezib berishning o'rniga rana qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Араңларда бираңлар бираңларга ишенеп аманат койса, о чагда аманатны агучы адам аманатны тапшырсын. Яни қарз бергүчи қарз агучыга ишенеп оныңдан бир нәрсени рән алмаса, қарздар қарзны дейишкен вакытта қайтырсын. Сүр Бақар 283-нче аят. Аллах Таала бу аятта қарз ишини төвәндәге 3 юлның бири белән бир тараф кылышны буйрыган. Беренче, қарз muomalasini бу muomalaga hozir bo'lgan guvohchilarning guvohligi bilan birga yezib hujjat qilib qoldirish ikkinchi qarz hujjatini yezib qoldirishga kotib yoki guvohchi topolmaganda xususan safar ustida bo'lganda qarz og'uchining olgan qarzini qaytirishga kapolatlik qilish uchun pulga yaraydigan biror narsani qarz berguvchining yanada rani qo'yish uchinchi qarz berguvchi qarz so'rgan odamga ishinib uningdan qarziga hujjat yoki rani talab qilmasdan qarzi bersa qarz og'uchining qarz bergan kishining ishonchisini suiiste'mol qilmasdan qarzni vaqti qaralida qaytirishi rani muomalasiga yo'l qo'yishning sababi 1282-ci sual. Rəni qoyuş nəmə üçün buyurulğan? Cavab. Rəni qoyuş alğan qarzını vaxt qaraldı igisigə qaytırışını kafalətləndirish üçün qoyulur. Qarz tapşırıb bolğandan keyin rəni qoyulğan nərsə qaytırıb elənir. Qarz rənisinin şərti. 1283-ci sual. Qarz rənisinin şərti nəmə? Cavab. Qarz rənisinin dürüst bölüşü üçün tövənlik şərtlə hazır bölüş şərt. 1. qarz qo'yg'uchi va uni topshirib olg'uchi har ikkisida balog'at yoshiga yetgan bo'lish aql o'shi joyida bo'lish va tasarrufda ixtiyor egasi bo'lishdan iborat salohiyat bo'lish shartdir ikkinchi rani qo'yadigan vaqtida rani qo'yilgan narsaning aniq bayon qilinishi masalan sizga manchilik pulni falon vaqtgacha falon narsani raniga ilish sharti bilan qarz berib turdim deganga o'xshash uchinchi raniga qo'ymoqchi bo'lgan narsaning puliga yaraydigan va sotqilib bo'ladigan narsalardan bo'lishi to'rtinchi Rəniga qoymoqchi bo'lgan narsaning meva va ko'ktatga o'xshash tez buzilib ketadigan narsalardan bo'lmasligi shartdir. 1284-nji savol. Rəniga qo'yilgan narsadan ko'paygan narsalarni qanday qilish kerak? 1. Rəniga qo'yilgan narsadan ko'paygan narsalar mundaq ikki turlik bo'ladi. 1. Rənidan ko'paygan narsalar tuxum, asal, sut, uyning kirasi qatorli qo'yilgan rənidan mustaqil narsalar bo'lsa, u rani qo'ygan kishining xolis haqqi bo'lib rani qo'ygan odam uni raniga qo'ygan narsalarni qaytirib ilishdan burunmi ilib foydalanaoladi ammo uni qarz berib turg'uvchi ishlatolmaydi chunki u uning haqqi emas ikkinchi agar raniga qo'yilgan narsadan ko'paytirilgan narsalar onasining qo'rsog'idagi bolasi hayvonning ustidagi yung'i o'xshash ranidan ayrilg'ili bo'lmaydigan narsalardan bo'lsa u qarzni to'lab bo'g'uchilik rani bilan birlikda qarz berguvchining yenida qoladi rani qo'yg'uvchi qarzni to'lab bo'lgandan keyin ularni rani bilan birga qaytirib oladi harom qilingan rani ming ikki yuz sakson beshinchi savol harom qilingan rani qaysi javob harom qilingan rani ikki turlik bo'lib ular tuvandikicha birinchi qarz yigitisining rani elish bilan birga qarz og'uvchiga bergan qarzdan intayin oz miqdorda bo'lsimi o'sim elishni shart qilib ilishi bo'lib bu jazoni xo'rliqning jumlasidan sanaladi qat'iy haromdir ikkinchi qarz egisining ranidan foydalanishini yoki uni o'stirib foyda elishni shart qilib olishi bo'lib bumi jazoni xo'rliqning jumlasidan sanaladi qarz beruvchining qarz berib turganligi badalga qarz og'uvchidan qaysi bir yo'l bilan ozroq bo'lsinmi foydalanishi haromdir chunki qarz og'uvchi alloh taolodan savob kutgan holda badalsiz beriladigan diniy va insoniy ishdir badalsiz qarz berib turishning savobi cho'ng ming ikki yuz sakson oltinchi savol badalsiz qarz berishning qanday fazilati bor Cevap Бәдәлсіз қарзы беріп тұрыш, кішілерінің ажетлеріні рава қағанның савабы наайт көптір. Bu insani ve imani xislatga ega bo'lganlarning qiladigan ishi bo'lib, Alloh taolaning dargohida ulug' ishlardan sanaladi. Payg'ambar alayhissalom kishilarning hojatini ravo qilishning fazilatini va savobining ham foydasining ko'pligini bayon qilib mundoq degan. Kim bir musulmonning dunyodagi qiyinchiliklardan bir qiyinchilikni hal qilib bersa, Alloh taolo uning qiyomat kunidagi qiyinchiliklardan bir qiyinchilikni ko'tarib Kim bira yoxsulluğa asanlıq yaratıp bəlsə, Allah Taala onunğa dünya və axirətdə asanlıq verdi. Kim bira müsəlmanın ayıbını yögüsə, Allah Taala onun ayıblarını dünya və axirətdə yögəydi. Bəndə birodirinin yardımında bolğan müddətçə Allah Taala onun yardımında bolud. Tirmizi rivayət. Həcri və onunğa münasibətlik məsələlər. 1287-ci sual. Həcr degen nə? Cavab. Hajr arabcha so'z bo'lib, pul melida tasarruf qilish səlahiyyəti bo'lmagan yetim bola, sarang, qarzga çöküb ketgan, qimorvoz, isrofxo'r, kesalchan qatorliqlarni ularning ilikidagi pul melini tasarruf qilishdan cheklash deganlik bo'lib, yo'qirqilarning tasarruf ishlarini ularning ishlariga mas'ul bo'lgan tuqqanlar qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq ko'rsatgan. Alloh tirikchiliginglarning asosi bo'lgan mollaringlarni ahmoqlarga tutqizib qo'ymanglar. Ularni yemak ichmak kiyim-kechak bilan ta'minlanglar. Олағы чырайлық söz қылыңла. Етімләні балағатке еткенге қадар сынап тұрыңла. Олады малларыны башқыралайдыған ғалетіні байқысаңла, олағы мал мүлікіні тапшырып беріңла. Оланың чоң болып келешіден қорқып, мал мүлікіні бұзып чечіп яванмаңла. Yetimga igdarchilik qilganlardan kimki boy ekan, yetimning mol mulkini yeyishdan o'zini saqlasin. Kimki yo'qsil ekan, u o'z amgikining haqqi uchun muvofiq ravishda yesin. Ularning mol mulkini topshirib beradigan chaqda boshqalarni guvoh qilib qo'yinglar. Allah hesab ilishga yetarlikdir. Sürün Nisa 5-6 oyatlar. Salohiyatsizlarni tasarrufdan cheklashning sababi. 1288-savol. Yuqorqilar nima uchun tasarrufdan cheklanadi? Javob. İslam dini haq-huquqlarni zoya bo'lib ketishdan in dayın zo'r ahamiyat berganlikdan, qaysi bir sabab bilan özünün mal mülkünü tasarruf qilish salohiyatini yo'qotgan odamni asirganlikdan uning elish yoki setish jihatiga tasarruf ishlarini uningga mas'ul bo'lgan tuqqanlarga topshiradi yetim bola balog'atga yetib o'zining ishlarini o'zi qila oladigan turmushini normal holda surdira oladigan holatga kagichilik uning elish va setish ishlaridagi tasarrufni uning valisi uningga kepil bo'lgan tuqqina qiladi sarang o'ngshalg'anga qadar o'z mulkida tasarruf qilishdan cheklanadi qamarvoz Арақы berilib қаваққандың чықмайдығалла, ақ чекедіғалла, қарзіге петіп кеткелі, kesellikdən бірә іш бижірәммейдіғалламы, өздерінің pul melini təsərrüb qilishdan мәне qılınıdı. Ulanın təsərrüb işlərini ulanın ilgiləri vəliyləri qılıdı. Bu ulanın mal mülkünü zaya olub getişdən saqlaş üçündür. Təsərrübü çəklənənlərinin işləri 1289-cu sual. Təsərrübü çəklənənlərinin barlıq işləri rədd qılınamdı? Cavab Təsərrüb çəklənənlərinin qılğan təsərrübləri iki türlük olub, öz aldığı elib bağan nikah və talaqqa oxşaş işləri bekar qılınmaydı. Yəni qılğını hesab qılınıdı və yürgüzülüdü. Amma pul milidən başqalarına qarz veriş, yoxsullara yardım qilish, yaxşılıq orunlarına atıb ötüş qatarlıq təsərrübləri əgər onun mənfəətinə ziyanlıq bolğan şəraitdə bekar qılınıdı. Yuqurqalardan faqat saranglar mustasnadır. Yəni saranglarning qılğan heç qandaq bir təsərrübi yürgüzülməydi. guvohlik va uningga munosabatlik masalalar ming ikki yuz to'qsoninchi savol guvohlik degan nima javob guvohlik farischa so'z bo'lib arabchasi shahodatdir ma'nisi bilgan narsaga iqror qilish deganlikdir u iqtisodiy muomalalarga o'xshash bevosita anglig'iniga yoki hodislar va vaqaliklardagilarga o'xshash ko'rginiga yoki muhammad alayhissalomning payg'ambar ekanligiga o'xshash kuchli dalil paketlar orqali isbotlangan qilsig'maydigan haqiqatlarga ixro qilib guvohlik berganga o'xshashdir guvohlikdan o'tishning hukmi 1291 ikki yuz to'qson birinchi savol guvohlik berishning hukmi nima javob biri haq egisining haqqini isbotlash yoki birovning nasibini isbotlash yoki gunohsiz birini tuhmatdan qutqizish yoki birovdan ziyonni to'sib qilish uchun guvohlik berish zarur bo'lgan vaqtda guvohlikni ado qilish farzdir Ondaq vaqtda guvohlikni yoshirish yoki guvohlik berishdan bosh tortish og'ir gunohlardan sanaladi. Ammo gunoh sibirini qorlash yoki jinoyatlarni oqlash yoki birovni ziyonga uchirtish yoki birovning nasabini rad qildirish uchun yolg'ondan guvohlik berish haromdir. Yolg'on guvohlik berish va uning gunohi. 1392-savol. Yolg'on guvohlik berish degan nima? Javob yolg'on guvohlik berish birovga tuhmat qilib qilmagan ishni qildi demagan so'zni dedi deb yolg'ondan uni qorlash yoki guvohlikda haqiqatni yoshirib aksini so'zlash deganlik bo'lib yolg'ondan guvohlik berish begunoh kishilarning qinini oqqizishga haq huquqlarning zoya bo'lib ketishiga gunohsizlarning qorlanishiga gunohkorlarning jazosiz qilishga sabab bo'ladigan allohga eng yomon ko'riladigan kechirgisiz eng qabih jinoyatdir bundaq jinoyatni imoni ojiz əxlaqdan nesivisi bo'lmagan razil odamlarni qiladi. Alloh taolo bundoqlarni qattiq azob bilan tahdid qilgan. Guvohlikning turlari. 1293 savol. Guvohlik necha turga bo'linadi? Javob. Guvohlik ikki turi bo'lib, biri e'tiqoddagi guvohlik, yana biri muomaladagi guvohlikdir. 1294 savol. E'tiqoddagi guvohlik qaysi? Javob. E'tiqoddagi guvohlik qalbida ishongan narsalarga tili bilan ixro qilish deganlik bo'lib, bu xil guvohlikda dil bilan til ikkisi birdek ishtirok qiladi. Dil chin imon bilan, til ixror va e'tirof bilan ishtirok qiladi. Shunga qandoqli bir odam Allohdan boshqa hech ilohiy ma'bud yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning bandasi va elchisi degan shahodat kalimasining ma'nosiga chin dilidan ishinib, tili bilan ixro qiladigan u musulmonlardan sanaladi. Ammo til ixro qilgan bo'lsa-mu, Dili ishonmasa bu iymon emas, balki nifoq, ikki yuzlimichilik bo'ladi. Alloh taolo munofiqlarni tanishtirib bundoq degan. Munofiqlar sening oldinga kelgan chaqda guvohlik berimizki, sen haqiqatan Allohning payg'ambaridirsan deydi. Sening haqiqatan Allohning payg'ambari ekanligini Alloh biladi. Alloh guvohlik berudiki, munofiqlar iymon da'vosida cho'qim yolg'onchilardir. Sura Munafiqun 1-oyat. Çünkü ola könlüde işenmegen narsalarni tilida so'zlaydi. Olanın tili bilen dili birdek bo'lmaydi. 1295-savol. Muomiladagi guvohlik qaysi? Javob. Muomiladagi guvohlik kishilarning ahvolidan, ishlaridan, sifatlaridan bilganlarga aynan ixro qilish deganlikdir. 1296-savol. Muomiladagi guvohlikdan maqsad nima? Javob. İnsanlar arasında yüz berib turadigan har xil muomalalarda guvohlik talab qilishdan maqsad haq-huquqlarni yoki nasabni yoki nikohni yoki taloqni yoki iddatni yoki merosni yoki tuhmatni yoki biror xabarni yoki biror ma'lumotni yoki biror ishni va yoki har qanday bir narsani isbotlash yoki rad qilish uchundir guvohlik berishga salohiyatli bo'lishning sharti 1297 savol guvohlik berishga salohiyatli bo'lishning sharti nima javob insonlar orasidagi muomala işlerden bire ishga guvahlık bermoqchi bo'lgan guvahçının guvahlık berishga salohiyatli bo'lishining shartlari tövendikçe. birinchi musulmanlığı guvahlık bermoqchi bo'lgan odamning musulmon bo'lishi Gayri dindikilerin musulmanlığı guvahlık berishi rad qilinadi Hanefi mezhebide musulmonlarning yurtida yashaydigan kuffarlarının musulmonlarning nikoh ishlarida guvohlik berishini durust sanaydi. ikkinchi Guvohchining aqli o'shi joyida bo'lgan birsi bo'lishi Sarang yoki nervisi joyida emas birining guvohligi qabul qilinmaydi. 3. Guvohchining al ichida rostchilligi bilan tonilgan biri bo'lishi. 4. Guvohchining al ichida ishonchli kishilardan bo'lishi. 5. Guvohchining guvohlik bermoqchi bo'lgan odamni yomon ko'radigan biri bo'lmasligi. Payg'ambar alayhisalom xiyonatchiligi bilan tunilib qolgan birining qandoqli bir kishi uchun guvohlik berishini birovga dushmanlik qilayotgan birining uningga guvohlik berishini va xizmatchilarning xo'jayiniga guvohlik berishini ma'ni qilgan guvohlik berishning shartlari ming ikki yuz to'qson sakkizinchi savol guvohlikning shartlari qaysilar javob guvohlik berishning shartlari tuvandikicha birinchi guvohlikni o'z ko'zi bilan ko'rgan ishlarda ko'rdim o'z qulog'i bilan anglagan ishlarga angladim deb berish Көмәй тұрып аңылған ішлағы көдімді берілген гуахлық қобыл қылынмайды. Пәкәт нәсәбні, nikahni, o'limni isbotlash uchun guvohchining ishonchlik ikki er yoki bir er, ikki ayoldan aniq anglaganlar qabul qilinadi. Ikkinchi, guvohlikning shundoq guvohlik bermanki degan lavzi bilan berilishi. Uchinchi, guvohlik berishda guvohlikning talab qilingan san bo'yicha berilishi lozim. Masalan, birovni zina bilan qorlagan odam 4 qitim guvohlikdan o'tganga o'xshash. guvohlikka qabul qilinmaydiganlar ming ikki yuz to'qson to'qqizinchi savol kimlarning guvohlikka qabul qilinmaydi javob tuvandikilarning bergan guvohlikka qabul qilinmaydi birinchi ota onalardan birasining bolalariga yoki bolalarning ota onasidan birasiga yoki qarindoshlardan birasiga bergan guvohlikka qabul qilinmaydi ikkinchi er ayollarning bir biriga bergan guvohlikka qabul qilinmaydi uchinchi ikki sherikning o'zlari sheriklashgan ishda bir biriga bergan guvohlikqa qabul qilinmaydi birovning dushman tutib yurgan biriga bergan guvohlikqa qabul qilinmaydi beshinchi ammo kishining onlig'indan boshqa qandoqli bir ishga bergan guvohlikqa qabul qilinmaydi oltinchi yolg'onchiligi yoki to'hmatxo'rligi yoki xiyonatchiligi bilan bir qitim egizg'i chiqib qolgan odamning qaysi bir kishi uchun qaysi bir ishga bergan guvohlikqa qat'iy qabul qilinmaydi yettinchi xizmatchining xo'jayiniga kadrning boshlig'iga bergan guvohlikqa qabul qilinmaydi ming uch yuzinchi savol guvohchining yolg'onchiligi keyincha oshkorlansa nima qilish kerak javob birov guvohlikni butun shartlarga uyg'un holda ado qilib bo'lgandan keyin uningdan guvohlikni qabul qilishga to'sqin bo'ladigan yolg'onchilik xiyonatchilik tuhmatxo'rlikqa o'xshagan illatlar ko'rilsa uning burunqi guvohliklari rad qilinadi Чөнки табиетидеки бу хил начарлыклар паш болган кишинең бурынкы гувахлыкларга ишенгеле булмайды. Тәрбиянең адамны ислах bir haqiqat bo'lsa-mu, insonlarning mijoz xulqining үчтүм тот bir кечидә yaxshi yoki yomon bo'lib өзгереп кетмәйдиганлыгы мы bir haqiqat. Гувахлыкның darajalari. 1101-нче суал. Гувахлыкның дәрәҗәләре канча? Җавап. Гувахлыкның дәрәҗәләре 4 булып, улар 1 Ərlər köpərək bilidğan işlər bolub, bu xildiki guvaxlıqda iki ərinin guvaxlıqı qobul qılanadı. Məsələn, nikah, talaq, vəsiyyət, ilim setim və bulağı oxşaş ərlər köpərək bilidğan işlərdir. Ey müminlər, aranglardan bir kim ölüdüğən çığda vəsiyyət qılmaqçı bolsa, onunğa işçiңlardan iki adil kişi guvax bolsun. Sura Maide 107-ci ayət. 2-ci Ayollar ko'proq biladigan ishlar bo'lib, bu xildagi guvohlikda ayollarning guvohligi qabul qilinadi. Hatta birla ayalnama guaqlığı hesab qeylanadı. Məsələn, tuğut, qızlıq, həyiz, iğir ayaqlıq, balı imitiş, nəsəb, ayallarının iddeti və əyiblər qatarlıq işladı tələb qılındığan guaqlıq. Mulayizə Birov özünün nikahlıq ayalı tuqqan balının dadisi ekanligini inkar qilib turvasa, bu balının şu odamning balasi ekanligiga birla ayal guvohlik bersimi, bu birla ayalının guvohligi qabul qilinib, bola şu adamın mənsub qılınadı. Әмма hazırkı zamanda DNA analizi arkalık nesebini ispatlaş texim onaylaştı. 3. İqtisadi muamillerde iki erinin ya ki bir er, iki ayalının guaklıkı kabul kılınıdı. Mesela ilim қарз, qarz, dana, şirketçilik ve başkalarına okşaş. Sizler erlerinlerden iki kişinin guaklıkı teklif kılınlar. Eğer iki er tepilmese, sizlar adaletiga diyanetiga rozi bo'ladigan kishilardan bir er ikki ayolni guvohlik taklif qilinglar Bu ikki ayolning birisi unutib kalsa ikkinchisi esigi soladi. Sura Baqar 282-oyat. 4 Eri ayolni zina bilan karlap arz qilsa, ayolni qorlashda guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun Allohning nomi bilan 4 qitim qasam qilib, 5 qitimliğe qitimligida Әр bu davayımda yalgan etkan bolsam, маңа Allah'ın ләнеті bolsun, деп тәкітлесе, onun yalgız гуахлығы қобыл қыланыды. Xotinlarni zina bilan قارلگان va o'zlaridan boshqa guvohchisi bo'lmaganlar guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun Allohning nomi bilan to'rt qitim قسم qilsin. 5 qitimda agar yolg'onchi bo'lsam, بولسم Allohning la'nati bo'lsin desin. Nur surasi 6-7 آیاتلا. شنداقلا آیال ایرنان اونی زنا قلدی دب قارلگاللکانی رد قلشته ایرنان yolg'onchi اکلیگیگه الله نان نام بلن تود قتیم قسم 5 beshinchi qitimda agar erimning gapi rost bo'ladigan bo'lsa manga allohning g'azibi bo'lsin deb ta'kidlasa ayolning o'zini oqlashda yolg'iz guvohligi qabul qilinadi xotin kishi erining yolg'onchi ekanligiga allohning nomi bilan to'rt qitim qasam ichsa jazoga tortilinishdan saqlanib 5 beshinchi qitimda u erim agar rostchillardan bo'lsa manga allohning g'azibi bo'lsin deb qasam qiladi Sörünür 8-9 ayetler. Bu mesele fıkhi kitapları la'natlanish deb ataladi. Qasam va uningga munosabatli masalalar. 1302-chi savol: Qasam nima uchun qilinadi? Javob: Qasam bir ishni isbotlash yoki uni yolg'onga chiqarish uchun qilinadi. Birovdan ahd misaq olganda yoki guvohlik ado qilinganda yoki biror ishga inkor qilganda yoki zaruriyat shuni taqozo qilganda qasam qildirishga to'g'ri keladi. Shuningdek, kelgusida biror ishni qilishni yoki qilmaslikni ta'kidlash uchunmi qasam qilinadi. Qasam qilish va uni qabul qilishning shartlari. 1303-savol. Qasam qilishning shartlari qaysilar? Javob. Qasam qilishning shartlari to'g'ridikilar. Birinchi Qasam qiluvchining musulmon balog'at yoshiga yetgan aql o'shi joyida bo'lishi. Buning asosan kichik balaning, sarangning, boshqa dindagi birisining qasami hisob qilinmaydi. Ikkinchi, Qasam qiluvchining qasamni o'z ixtiyori bilan qilgan bo'lishi, zo'rlanganlikdan, esida yo'qlikdan yoki xatolashganlikdan qasam qilgan odamning qasami e'tiborga ilinmaydi uchinchi qasamni allohning ismlaridan yoki sifatlaridan birasini otash bilan qilish payg'ambarlarning yoki farishtalarning yoki har qandaq bir maxluqotning nomini atab qasam qilishga bo'lmaydi hamda bunda qilingan qasam hisobga ilinmaydi chunki qasam faqat allohning ismi bilan bog'lanadi ming uch yuz to'rtinchi savol qasamning lavzi qandoq bo'ladi javob qasamni allohning nomini atab vallohi yoki tallohi va yoki billahi degan lavzlardan birasini tilga elish bilan va yoki har kim o'z dilida Allohning nomi bilan qasam qilamanki deb qasam qilsimi bo'ladi. Qasamning turlari 1305-savol. Qasam nechiga bo'linadi? Javob. Qasam yamin lag'vi. Hisoblanmaydigan qasam yamin munqaad, yamin munaqid, rasmiy qasam, yamin g'amus, gunohga patirg'uvchi qasam deb 3 ga bo'linadi. Мың жүз алтыншы суал. Хисапланмайдыған қасам лағви деген қайсы? Жауап. Hesablanmaydigan qasam, qasam ichishni o'ylamasdan maqsadsiz oldi qasam qilib selish yoki boshqa bir gap qilmoqchi bo'lib diqqatsizlikdan qasam qilib selishga o'xshagan qasam bo'lib, uningda gunohmi yo'q va kaporat mukammaydi. Masalan, bir ishni ta'kidlash uchun qasamni maqsad qilmasdan yo'q, vallohi deb aytganga o'xshash. 1307-savol. Rasmiy qasam munaqid degan nima? Javob. Rasmiy qasam biror ishning rostligini isbotlash yoki biror tuhmatni rad qilish yoki kelajakda biror ishni qiladiganligiga yoki biror ishni qilmaydiganligiga boshqalarni ishontirish maqsadi bilan qilinadigan qasam bo'lib, uningga rioya qilish farzdir. Kelajakka oid ishlar uchun qilingan qasamni buzgan kishiga kafarat keladi. Mana shu 8-savol. Gunohga patirg'uvchi qasam g'amus degan nima? Javob. Gunohga patirg'uch qasam Allohning ismini yoki sifatlaridan birini atab turib yolg'on ishqi qilingan qasam bo'lib, bundaq qasam gunohning ig'irligidan kaforat bilan yuyildigan, faqat haqiqiy rostchil tavbidan boshqasi qutqizolmaydigan qasam qilg'uvchini eng ig'ir gunohlarga patirdigan qasamdir. Qasam qilishning hukmi 1309-savol. Qasam qilishning hukmi nima? Javob. Qasam qilishning hukmi ehtiyojga qarab 5 turlik bo'ladi. Ular farz harom, mustahab, makruh va muboh qatorliqlardir. 1310 savol: Qanday vaqt qasam qilish farz bo'ladi? Javob: Gunohsiz biror insonni halokatdan yoki tuhmatdan qutqizish yoki birovning qonunliq haqqini qo'g'dash yoki haqqoni nikohni yoki haqqoni nasabni isbotlash uchun maqsad qilishga to'g'ri kelsa, bu vaqtda qasam qilish farzdir. Buningdan bosh tortgan odam gunohkor bo'ladi. 1311 savol: қандақ vaqtda qasam qilish harom bo'ladi javob qasam гунахсыз birovni қарлаш, yoki uning halak bo'lishiga yoki birovning haqqining zoya bo'lishiga yoki yolg'on нәсәпні rost qilib ko'rsatishga yoki botil nikohni yo'lliq qilishga yoki yo'lliq nikohni inkor qilishga yoki бірауғы зия еткізішке sabab болудыған bo'lsa bu sharoitda qasam qilish haromdir qasam qilg'uvchi bilib turib yolg'on ishga qasam qilsa u gunohga patirg'uvchi ig'ir qasamni qilganligi sabablik munofiq bo'ladi Munofiqning jazosi kofirninkidan ig'ir bo'ladi munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostinqi qavitiga tashlanadi sura nisa 145 oyat Qur'on karim yolg'on ishga qasam qilishni munofiqlikning oldingi alomatlaridan qilib ko'rsatgan munofiqlar sizlarni rozi qilish uchun allohning nomini tilg'ilib yolg'on ishga qasam qiladi Agar ular rostilla mu'min bo'ladigan bo'lsa, Allohni va uning payg'ambarini rozi qilishlari kerak edi. Sura Tavba 62-oyat. 1312-savol. Qandoq vaqtda qasam qilish mustahab bo'ladi? Javob: Orisi buzilgan ikki do'stning yoki er ayolning orisini aplashtirib qo'yish uchun haq va to'g'ri ishga qasam qilish mustahab, ya'ni qilsa savob bo'ladigan amaldir. 1313-savol. Qandoq qishqa qasam qilish makruh bo'ladi? Javob: qasamga ehtiyoj tuyulmaydigan ishlarga yoki tovarni bozorga selish uchun rost ishga qasam qilish makruhdir ammo yolg'onga qasam qilishning haromligida shak yo'q masalan 10 yuanga olgan narsani o'n yuanga olgan edim deb yolg'on qasam qilganga o'xshash ming savol qandoq vaqtda qasam qilish muboh bo'ladi javob qasamga ehtiyoj tuyulgan ammo qasam qilmasimiz ziyon bo'lmaydigan vaqtda qasam qilish muboh gunoh yoki savob bo'lmaydigan ishdir qasamni buzganning jazosi 1315 savol qasamni buzganning jazosi nima javob inson biror yaxshi ishni qilishga yoki Alloh ma'ni qilgan ishni tarik etishga qasam qilib uni buzivatsa uningga kaporat lozim keladi shuningdek beqirlarga yaxshilik qilmaslikqa o'xshash biror yaxshi ishni qilmaslikqa qasam qilgan bo'lsa qasamini buzib kaporat ado qilishi farzdir qur'oni karimda mundoq deyilgan yaxshilik qilmaslikqa taqvodor bo'lmaslikqa va kishilarni aplashtirmaslikka qasam qilish shakli bilan ularni qilishga Allohni to'salg'i qilmanglar. Sura Baqar 224-oyat. Qasamning kafarati. 1316-savol. Qasamni buzganning kafarati qanchalik? Javob. Qasamni buzganning kafarati buni oyatda aniq ko'rsatilgan. Alloh sizlarni savallik bilan qilgan qasminglar uchun javobgarlik totmaydi Lekin sizlarni qasdan qilgan qasminglar uchun javobgarlik totadi Мұнда қасымаңланы бұлсаңла, оның капареті айлаңлағы берілдіған оттыр дәрежелік тамақ білән 10 мискенні бір вақы заландырыштыр. Яке олағы бір құр киім беріштір. Яке бір қол, яке бір чөріні азат қылыштыр. Kimki bunda qilishga kuchi yetmasa, 3 kun roza tutishi lozim. Bu ana shu ishgan qasmonglarni buzganliklaring kaporatidir. Qasmonglarga rioya qilinglar. Sizlarning shukr qilishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga ana shundoq bayon qiladi. Sura Maida 89 ayet. Kaparet berish tartibi. 1317 sual. Kaparet berish tertibi kandak buludu? Cevap. Kaparet berish tertibi işki bulup, birini o'rindashdan ojiz kelgan kishi ikkinchisini qiladi. Ular tüvendikçe. Birinci. On neper pekırını o'ttiri derecelik tamak bilen bir zalandırış, ya ki ulağı bazı normal kiyimlerden kiyilmigen yangi bo'lishi sharti bilan bir qurdun kiyim ep berish bo'lib, bu ikki ishning qaysini qilish ixtiyoridir. Ikkinchi, 10 peqirga bir vaqt tamoq yoki bir qurdun kiyim berishga qudrati yetmagan odam 3 kun roz tutadi. Bu rozni orqa-orqadan tutish shart qilinmaydi. Xolisi orqa-orqadan, xolisi kun otiltib tutavasi bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savoliga javob birinchi kitob mushu yerda oxirlashdi yoqtirib anglag'aninglarga rahmat